par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, rādījum arī klausītāji. Kā katru dienu, pulkstens 6, 18. Labās ziņas ir atkal klāt un jūs varat klausīties un klausīties Jā, un šodien, kā ik ceturtdien, pie mikrofona esmu es Silvija Greste, un uh, gandrīz kā katru nedēļu, katru ceturtdienu ir kāds viesis, un šoreiz mana viešņa ir tāda, nu, visiem daudziem cilvēkiem labi pazīstama uh, tie auziņa, kura ir uh, mūzikas un mākslas festivālu bilžu rīkotāju. Un tie to dara jau 35 gadus. Nu, labvakar, Tīja. Labvakar, Silvija. <laughs> Jā, man ļoti liels prieks tev redzēt Rādio Marijas uh, studijā, un paldies tev par laiku, kuru tu atvēlēji, jo šis tev ir ļoti tāds, nu, dinamisks un, un ļoti, to es ļoti aizņemtu, jo notiek 35 piekto bilžu festivāls un koncerti ļoti daudz un tā tālāk. Bet varbūt sāksim ar to, Tī, vai tu atceries, kas notika pirms 35 gadiem, kad, uh, nu, kā tev vispār ienāca prātā kaut ko tādu darīt, kā rīkot bildes Un klausītāji, ja jūs nezināt, kas ir bildes, tad eh, bildes patiesībā ir muziķu un mākslinieku tāds auklējums, tāds šūpuls. Ja tad varbūt tomēr par, tiem, par to vēsturi, ja, kad, kā tev ienāca prātā vispār bildes rīkot un kā tas notika? Jā, nu pagājis jau krietni ilgs laiks. Ir gan. Ir gan, jā, un, un, un, un šogad svinam 35 gadu pastāvēšanas jubileju. Bet uh, mums pavisam arī ir daži gadiņi, kas ir uh, gan Covid, gan kara, uh, gan arī citu apstākļu pēc tā kā izlaisti. Un tad, ja es saku, ka bildes ir dzimušas 85. gadā, pagājušā gadsimtā, tad man kāds sāk rēķināt un teikt, nu kaut kā kaut kur tiem cipriem nesanāk. Uh, bet tūlīt paskaidrošu. Mēs skaitām uh, notikušos festivālus, notikušos koncertus, ja mēs neskaitām no līdz, ja. Ak tā! 5 gadi ir eh, notikumi kad ir notikuši koncerti un notikušas ir izstādes. Ir citi festivāli, kas skaita, nu, notiek piec, vienreiz piecos gados un, un, un skaita, ka mums ir pasākumi varam tik un tik. Skaidrs, bet, bet bildes nav... ir notikušas 35 reizes. Jā, šogad 35. gadu pēc, kā, pēc kārtas, ne, 35. reizi, teiksim tā. Jā, un kas ir bildes? Eh, skaidrs, tā ir mūzika un māksla, nu, pirms tiem 35 gadiem, ja varbūt tanīs 85. gadu saka, kas tad bija tas, kas tevi rosināja un kur tas notika? Nu, es jau kaut kā zinu, bet tomēr pastāst klausītājiem, kur bija pirmais bilžu festivāls un, un, un nu, arī, protams, par to ideju, kāpēc un kā tev tas radās? Uh, jā, nu, tas, tā ideja, teiksim tā, tā nav mana. Uh, Es tā, tajā laikā strādāju Rīgas Botaniskā institūta studentu klubā. Un studentu klubs atradās Anglikāņu baznīcā. Jā, ja, klaus, ja klausītāji, ja jūs nezināt, tad uh, tagadējā Anglikāņu baznīcā uh, tanī laikā vēl bija uh, Rīgas Politehniskā institūta studentu klubs, Jā. kur nāca studenti un izklaidējās un, un, un tur notika viskaut kas. Un ne tikai. Uh, pateicoties tieši Rīgas Botaniskā institūta vadībai, uh, Eh, tā laika 70. gadu beigās, 80. 80. gadu sākumā, eh, nē, 70. gadu beigās, beigās un jā. 70. gadu sākumā. Eh, institūta rektors bija Aleksandrs Veiss, Es domāju, ka rektoru rektors ārkārtīgi vietas, ārkārtīgi gudrs, eh, ļoti studentus mīlošs, mākslu mīlošs. Eh, un, nu, tāds, nu, tāds, manuprāt, tāds kādam jābūt vienkārši, nu, kādam jābūt rektoram. Un to, to 70. gadu sākumā eh, baznīca bija pamesta, pilna ar gružiem, ar piegravušiem pagrabiem, Ehm, varētu teikt, no izsistiem logiem. Izpostīt. Ehm, izpostīt, jā, pamatīgi izpostīt. Un, mm, nu, nezinu pateikt, kas saka, kāda bija lietu kārtība, ehm, bet eh, institūtam, acīm redzot, tika piedāvāts šo, šo baznīcu sakārtot. Un tad pēc tiem nostāstiem, tur gan es neesmu bijusi klāt, eh, gāja kurs, kā dāmas, gāja delta, gāja studentu putē orķestra dalībnieki. Jā, ja? es arī eh, nu, kā bērns starp studentu. Daudz, viņu vidu, eh, nu, nu, daudz no viņiem šobrīd vairs nav pat mūsu vidū, bet tur tiešām rīkoja tākas un, un, un uh, veda mašīnu mašīnām, veda tās drazas no, no tās pusbrukušās baznīcas laukā. Un patiesībā saglāba baznīcu. Un, jā, un, un, un tajā veidoja studentu klubu, kurā bija mēģinājumi gan koriem, uh, gan pulciņiem, gan arī notika dažādi pasākumi. Tad, kad eh, es sāku baznīcā strādāt, anglikāņu baznīcā, studentu klubā, eh, tad bija daudz vēl izsisti logi. Un rudeniem pavasarī bija labi, bet, bet nu, ziemā tur bija augstums un tā. Un, un institūts tur lēni, lēni pamazām, palēnām eh, visu to kārtoja, gan, gan apkurs, gan, mm, gan, gan kanalizācijas. Nu, tā, ka nu, beigu galā bija ļoti pieklājīgs klubs. Un pašā sākumā, laikam, to, to pārveidošanu un sakārtošanu veica arhitekte Ārgale Anda, mm -hmm. ja nu es mhm. tā pareizi atceros. Uh, Un, un pēc tam, kad es arī labu laiku biju pastrādājis, tad arī uh, tika sakārtot uh, logu lieta un, un, un saliktas vitrāžas, un tas viss pateicoties tieši Rīgas politiskā institūta darbībai. Tālaika vadībai. Tālaika, tālaika vadībai, tādai biedē vadībai. Vai arī, tās vitrāžas vēl joprojām ir no tiem laikiem, acīm redzam, saglabājušās? Mhm. Protams, mm -hmm. neviens jau cits nepārliek, un es nedomāju, ka kāds arī viņas pārliks. Tā kā nu, no, gan vitrāžas, gan, e, nu, fotografijās es arī redzēju, kad arī, arī tie paši soli vēl ir saglabājušies. Eh, jā, viņa tā, tas, tas baznīcas veidos faktiski tika uzturēts tā kā baznīca. Viņa bija, nu labi, tur nebija altārs, bet, bet viss iekšpuse bija tāda, nu, nu tur... Galvenais viņa bija sakārtot, jā, jā. Un, un varētu teikt, ka ne, neaizgāja, neaizgāja bojā, un ļoti pieklājīgā veidā viņa tā tad um, eh, īstā mirkli un īstā brīdī tiek atdot atpakaļ baznīcai. Jā, bet, bet par bildēm. 80. gadu vidū, jā, um, institūtā, institūta aktu zālē un arī, arī, arī Anglikāņu baznīcā notika daudz un dažādi koncerti, pasākumi, gan teātra dienas, gan mākslas dienas, gan zejas dienas, gan Ziemassvētku pasākumi. Uh, nu, Man liekas, ka Ziemassvētka bija drusciņi citādāk, it kā nu jauno savādāk, gadu vairāk. Jā, jā, eh, jā, jā. pasākumi. Ziemassvētka mums nu, nebija atļauti. Jā, jā, jā nu, tāda jā, jaunā gada uh, ballītes un, un, un nu, īstenībā ļoti daudz un ļoti interesanti pasākumi, arī diskoteku skatas. Jā, jā, tur jo, bija. Tajā, tajā laikā tas bijis par nu, tāds ļoti, eh, ļoti tāda aktuāla lieta, kad eh, Hardijs Lediņš, kas uh, ir, nu, arī nav starp mūžīgu mieru viņam jā, dod, jā, viņš jau viņu solē. Mūžībā, bet, bet ļoti labs arhitekts, mm -hmm. īstenībā ļoti radošs personība, un, un, un viens arī, no, varētu teikt, no diskutēku tēviem Latvijā, jā, viņš arī pabraukās pa pasauli, un, un, un savā laikā tad, kad Hardijs sāka anglikāņos, laikam poligrāfija bija tā pirmā vieta, ja? bet, bet anglikāņi turpat arī tā blakus bija, tad, apmēram, varētu. Visu laiku jau konkurēja savā starpā. Konkurēja, jā, arī mums tā līdzīgi kurš bija pirmais, Ola vai Vistē, mums Jā. arī vai poligrafiķi vai, vai anglikāņi. Bet anglikāņos bija ļoti interesantie pasākumi, kad bija koncerta lekcijas sākotnēji, ja? liels, pamatīgs, kur stāstīja par, vienalga par Pink Floydiem vai par King Crimson, un, un, un, un cilvēki vienkārši sēdēja uh, baznīcā. Jo tanī laikā, jo tas bija kaut kas unikāls, tā bija tad patīsībā gandrīz vienīgā iespēja kaut ko par to uzzināt. Jā, э, jo tāpēc, ka plats, protams, tā kā nu, visiem nebija, un tās plates veda un, un, un iepirka un stāstīja, un, un, un nu, tā ļoti pamatīgi arī šiem pasākumiem, nu, dīdžeju gatavojās, un tas bija, nu, varētu teikt, tāds ļoti izglītošs un mūzika piesātināts lekcijas, jā. Nu, pēc tam, protams, arī, kas saka... Nē, nu, balīts un dejas, dej, jā, protams. Balīti, jo jauni cilvēki, nu, taču bez balītēm tomēr tā kā neiztiks. Jā. Un varētu teikt, ka ļoti labi, jo, jo tajā laikā nu, tā pa īstam un pamatīgi dejoja, pa īstam un pamatīgi dziedāja. Tagad, diemžēl, ja mēs skatāmies arī daudzi eh, tajā laikā uzstāti smāki eh, klubi, eh, kultūras nami, kultūras nams ir, bet nav kas dejo. Jā. Ir zāle, mm, dzimtsarakstu zāle, <laughs> jā, un nav kas iet laulāties. Jā, jā nu, nu tā, tagad baznīcas toties ir. Bet tajā, bet tajā laikā, bet, bet, bet tajā laikā, nu tā, manuprāt, notika viss tā, nu pa īstam un ļoti sirsnīgi un ļoti draudzīgi. Jā, nu. Tieši tā, kad, jā, kad mēs arī draudzējāmies. Anglikāņi bija tā draudzīga vieta. Ļoti. Un, bet mēs draudzējāmies arī ar, nu ne tikai ar studentiem savā starpā, bet arī ar, ar Latvijas mūziķiem. Un, un ļoti daudziem mūziķiem, jā, pirms bildēm, eh, arī, nu, institūts bija uh, um, bija tā vieta, kur uh, nu, kur saka, izmēģināt savus repertuārus. Jā, un, jā, es gribēju teikt, jo man liekas, ka bildes arī faktiski tā radās, ja, kad uh, nāca mūziķi ar kaut kādām jaunām idejām, ar kaut kādām jaunām kompozīcijām. Tur bija tā vieta, kur uh, to varēja atļauties. Tur jā. atļāva atskaņot tādas visādas jā, jā, nu, eksperimentus jā, pat. Tas arī, protams, tā bija, bet arī, bet arī tajā pašā institūtā vēl pirms tam ja, uh, kolektīvi parādījās Ja, un, un savā laikā, kad es sāku strādāt institūtā, ja, tad šī Ļeņina ielas aktu zāle uh, bija paredzēta tikai svinīgiem pasākumiem, uh, sēdēm un mēģinājumiem. Jā, mēs jā. tagad runājam par kaļķu ielu, par kaļķu ielu sākumu, kas jā. ir, jā. Rīgas Potentiskā Pot... institūta ēka, kur jā. šobrīd stāv tukša. Tehniskā universitāte tagad. Jā, bet kādreiz šķita, ka tā zāle ir liela un, un tāda pamatīga, un tur varēja kāds 600 cilvēki ietilpināties. Nu, tā ir liela zāle, jā. Liela zāle, bet es tās to jau pirms bildēm, kas bija. Un tad lēnā viens kolektīvs parādījās, otrs kolektīvs parādījās. Es savā laikā daboju parakstīties par institūtu inventāru vienmēr tad, kad notika kāda, kāda rock koncerta un populārās muzikas koncerti. Jo tie Rīgā bija ļoti eh, no, nu, maskur, eh, un nu, tad, eh, jā, tad mēģināja, mēģināja visādi. Biļets vairs nebija, tad rāpās pa logiem iekšā un, tad, <laughs> un, un mēģināja kāda auditorijā tiktu, jo, jo tāpēc, ka tie koncerti, nu kā pie mums varētu tie, ka pilna koncerta pirmo reizi sniedz tieši institūtā uh, grupa Līvi. Jā, arī kredo viesojās. Vai tu vari atgādināt, kad tas bija, kad Līvi dziedāja uh, un, un koncertēja, kad tas koncerts bija, vai tu atceries? 78. 79. gadā. Jā, Vai? Jā, pašā, pašā sākumā, jā, jo, jo es arī vienkārši tā kā viņiem iepazinos ogras estrādes svētkos, un te viņiem arī klāsa vāvera grāmatā arī um, viņa tālāk operators Jakoļos uh, arī raksta, kad, kad nu, viņi ir spēlējuši visur kaut kur, bet tad, kad noticis koncerts institūtā, tad viss sākās. Tas, jā. tas nozīmē, ka tu pat patiesībā grupai Līve esi tāda krustmāte, vai ne? <laughs> Eh, jā, man ar viņu, viņiem ļoti daudz, kas eh, saistās un, un ļoti daudz notikumu un, un, un prieki un bēdas un kreņķi, <clears throat> bet tāpat vienmēr ar radošiem cilvēkiem arī notiek. Bet tagad pie tās sākuma. Tā, 85. gadā um, jau viss institūtā notika, tā kā stāstīja, kad bija gan koncerti, gan pasākumi, un, un, un tad eh, kādu dienu, laikam, droši vien oficiālajā radio, laikam tā laikam bija tikai Latvijas radio, ka nebija citu radio, um, es klausījos ziņas par to, ka IGO, ar kur mēs arī bijām pazīstam jau pirms tam, jau no, jau no līva laikiem arī, uh, kad IGO, mm, IGO ir eh, savāc savu draugu <clears throat> mūziķu darbus, un uzrīkos mazu, nu, mazu vai lielu uzrīkos izstādi eh, pie savas mammas liepās tipogrāfijā. Mhm, bet tas ir jau tā kā, nu, glēznes vai kaut kādi šādi radošie zīmējuma, darbi, ja? Radošie darbi, jā, jā mhm. zīmējuma glēznes, nu, ko, ko nu katrs uh, atļāvās uh, izpausties. Savēdot, izpausties un to, ko Igo, kas saka, ņēma pretī. Tad tā izstāde notika un par to bija arī ziņa. Igova bija, bija radošās jaunatnes nometne, kur viņš tā kā parādīja šos darbus un, un, un grobiņas estrādē. Nu, bija vietas, kur viņš šos darbus bija parādījis. Nu, Bet vairāk vai mazāk tas notika Liepājā. Tas notika Liepājā un, un, un, un tā bija nu, zem nosaukuma izstāde izstādi. Jā. Uh, un, jā, nu kaut kā to es saklausīju, un tad mēs savā, nu, tad sanāca tā, ka uh, mēs tikāmies, tikko sapā, sapāno šīs lietas un, un sēdējām māvīnē. Ja, ja vecākās paudzes ļaudis zina, ka tā bija ļoti mīļa kafēnīca pretī operas teātrim brīvības cielā, un arī, arī tāda radoša cilvēku eh, satikšanās vieta. Nu, un tad mēs arī tā sarunājām, ka, nu, daram to arī Rīgā. Uh, Un tad, eh, tad doma biedru grupa tajā laikā, Raimans Bartišēvits no Pērkona, Jānis Anants mākslinieks un Kaspars Dimitris, mēs arī satikāmies un tā kā runājām, kā to varētu darīt. Eh, un, un tad, eh, tad dzima tā ideja par to, ka varētu pasākums sarīkot tādā formātā, ka tātad izstādām mūziķu darbus un mākslinieku muzicē. Mhm. Mākslinieki muzicē nu, tā, kā viņi var un tā, tā kā viņi prot un šim pasākumam vārdu deva Kaspars Dimiters. Viņš pateica šo vārdu bildes un par uh, logotipu autoru. Nu, tajā laikā vispār, nu, um, sev cienošu pasākumu <clears throat> vienmēr veidojas sev arī logotips, tā kā atpazīstamības zīme. Uh, par logotipu autoru kļuva Ulds Baltuts. Lūk, Un, un nu, tā, tā, tad, tā tad tas bija tas jā, pats tā, sākums. Tas sākās, jā, tad tieši šajā vietā uh, un laikā uh, pasākums iegūta nosaukuma bildes un tos tādu tik ilgs pamatakmens. Bet, uh, nu, godvārds, neviens nedomāja, ka tam varētu būt kāds turpinājums. Par to vispār nedomāja. Tas bija tāds joks, eksprompts, uh, nu, vēlēšanās satikties, vēlēšanās būt kopā. Uh, Drusciņā muzicēt. Viegli un, viegli un nepiespiest. Un tagad, klausītāji, mēs ieiesim muzikālajā pauzē, un pēc muzikālās pauzes atgriezīsimies un turpināsim sarunu. iegūt un iegūto nezaudēt. Bet lieki cerēt uz lietām saistošām, kas acu mirklī to pagaistošām. Tāpēc priecājos, ja nāk diena, kura laiminās. Zinu cerībām ir tikai viena saucamies. Dievs ir cerība manai dienai, Dievs ir cerība mūžīgā. Dievs ir cerība, mana cerība. Dievs ir cerība manai dienai, Dievs ir cerība mūžīgā. Dievs ir cerība, mana cerība. mūžīgo. Ceri uz Dievu, mūžību iemanto. Tāpēc priecājos jaunā dienā, kura laiminās. Zinu cerība ir tikai viena, tāpēc saucu vēl. cerība mūžīgā. Dievs ir cerība, mana cerība. Dievs ir cerība manai dienai, Dievs ir cerība mūžīgā. Dievs ir cerība, mana cerība. Dievs ir cerība manai dienai. Dievs ir cerība mūžīgā, Dievs ir cerība, mana cerība. Dievs ir cerība manai dienai, Dievs ir cerība mūžīgā, Dievs ir cerība, mana cerība. Dievs ir cerība manai Dievs ir cerība mūžīgā. Dievs ir cerība, mana cerība. Vēlreiz labvakar, labvakar, rādījum arī klausītāji. Mēs atgriežamies ēterā, un uh, mana viešņa ir mūzikas un mākslas festivāla bildes – rīkotāja, veidotāja, vadītāja jau 35 gadus Tījauziņa. Labvakar! Vēlreiz, jā, pirmajā daļā mēs drusciņi parunājām par to, kā radās bildes, par to vidi, par tiem apstākļiem, par anglikāņu baznīcu, kāda tā tika sakopta. Un nonācām līdz tam, kad 85. gadā bildes tika dibinātas ar nu, jau pazīstamu mākslinieku piedalīšanos, kas veidoja gan, gan logo, gan, jā, bet uh, es saprotu, ka patiesībā bildes bija tieši Anglikāņu baznīcā, jeb šo, tās bija kaut kur citur arī. Man liekas, ka sākumā tās, tās bija tieši Anglikāņos. Pirmā, pirmajā gadā bija tikai Anglikāņos, bet nākamajā gadā, kad eh, nu, parādījās tā doma, ka šo uh, Eh, pasākumu vajadzētu turpināt un attīstīt. Nu, jā. Eh, jā, tad, eh, tad es izlēmu, ka vajadzētu paplašināt muzicējošo cilvēku loku, Un e, pasākums turpinājās e, arī ne tikai anglikāņus, bet arī e, tajā pašā aktu zālē, tagadējā Kaļķielā viens, kur bija Rīgas Potenskā institūta telpas, un, un arī, arī šī lielā zāle, kurā bija nu, vietas 500-600 cilvēkiem. Bet, nu, To bet... solis tā kā, tā kā veids, lai gan gandrīz varbūt saņēma arī pārmetums, ka varbūt nevajadzēja, ka vajadzēja atstāt tā, tā, nu, tādās pašās proporcijās, ka tomēr tikai tie mākslinieki muzicē un, un mūziķi zīmē, bet bija tāda sajūta, ka ja to muzikālo daļu nepievāk klāt tādā plašumā, uh, Nu, tas var tā kā, tā kā pagaist. Un es, nu, jā, varbūt izsīkt tā radošumu. Es pārliecinos, jā, ka tiešām, tiešām tāds arī ir. Un ļoti labi, ka šī muzikālā daļa ir paplašināta. Māksliniekiem vienmēr arī ir vieta, jā, uh, bilžu, eh, bilžu dalībnieku skatā, jo mākslinieki nāk tā, kā vienmēr ir nākuši arī tā, kā muziķiem veidojot šos mākslas darbus, lai gan varbūt muziķiem galva, galvā idejas ir, nu, ne mazāk kā, kā īsteniem māksliniekiem, bet viņiem varbūt šīs tehniskās zināšanas nav. Un tad tie mākslinieki, kas ir izskolojušies un zina, kādas krāsas jāpielieto, nu, un, un, un kā tur kaut ko nobērst, un kā tur kaut, kaut ko pielabot, un kā tur sakrāsot, un kā tur samālēt. Ja viņi savā starpā draudzēs, tad ir, nu, mākslinieki ir kļuvuši par tādu uh, nu, balstu mūziķiem. Un mūziķi arī tos muzicējušos māksliniekus arī savā bariņā labprāt paņem. Rādījām arī klausītāji, es jums gribu nedaudz varbūt paskaidrot, eh, kas nezinu, jo tāpēc, ka daudzi starp klausītājiem ir jauni cilvēki un varbūt nemaz nezinu, kas notika pirms 35 gadiem un kas vispār ir bildes. Viņi nevar zināt. Eh, jā, viņi nevar zināt. Tātad bildes, tas ir eh, festivāls, kurā dažādi muziķi, spēlē uh, savus skaņdarbus, kā mēs jau tikko dzirdējām, kā grupa Līvi. Uh, faktiski viņiem tā bija pirmā uzstāšanās. Bet, nu, bet tas bija institūtā, jā. Bet, um, un uh, šajā festivālā tiek uh, tie ik pa brīdim pulcina uh, un apkopo dažādus um, nu, mākslas darbus, kas ir gan gleznas, bildes, gan, eh, bet tas būtu atkal, atkal varbūt mazliet vēlāk, kad tu pastāstīsi par to, kādi mākslas darbi tad ir tapuši. Bet eh, šobrīd es gribēju jautāt um, kas, eh, nu, kā tu izvēlējies tieši mākslinieki, kurus tu aicināji piedalīties bildēs, jo es zinu to un pati esmu tur piedalīsies eh, un pārstāvi tad nopietno žanru, ja, eh, tas ir tā bija garīgā muzika un patiesībā bildēs tu atļāvi šiem sastāviem, kas bija tajā laikā padomu laiks, vēl dziedāt garīgo mūziku un eksperimentālu tādu absolūti moderno mūziku. Um, nu, jā, tas bija tā ļoti uh, drosmīgi, manuprāt. Varbūt tu vari atcerēties, jo es zinu, ka tur um, uh, muzicēja gan Sindija Putndārs, arī gan Marana, uh, protams, kamerkoras versija, kas bija toreiz vienīgais garīgās mūzikas kamerkoras. Un, um, jā, protams, mēs zinām, ka tur bija arī austras bērni sanāca, arī dziesminieki, uh, jā, kas, kas tad bija tas repertuārs, protams, gadu gados viņš ir mainījies un pilnveidojies, bet tas bija ļoti plaši. Jā, nu tā ļoti demokrātiski mēs tās durvis uh, atvērām, jo tā kā es teicu, ka iestrāde līdz 85. Jau, gadam jau bija tāda, kad uh, nu, ar šiem mūziķiem mēs jau sadarbojamies, mēs rīkojam vienkārši atsevišķus koncertus, un, un, un tad viņi mums nebija sveši, un, nu, nu šie cilvēki tiek izrunāti, uh, uzrunāti absolūti personīgi. Un tagad arī tāpat turpinās. Ja, kad, nu, mēs neizvēlāmies tikai, nu, ka mēs gribētu, ka lai mums uzstājās zvaigznes. Nē, mums, mums svarīgākais ir šī attieksme, um, uh, ka šie konkrētie mūziķi grib pabūt kopā, uh, grib uh, veidot ko projektus, uh, grib parādīt to, ko viņi ir, uh, kas nu, sarūpēs vai īpaši festivālam, vai varbūt arī kā tieši nu, ļoti savu jaunradas uh, eh, dziesmu vai skaņdarbu, kas ir tik, tikko, tik, tik, tikko tapis, un, un ar to visu dalīties. Un, un tas jau arī kā šis process par to mālēšanu, zīmēšanu un dziedāšanu, jā, nu, ļoti ģeniāli eh, jau savā laikā. Eh, mums zināmais Gunārs Račs uzrakstīja 87. gadā tekstu dziesmai tikai tā. Eh, un nu, šī dziesma varbūt jau izskanēta, astu, nu, viņa varēja būt, nu, būt arī, kas saka, ēterā un koncerta 86. gadā, jā, eh, kad, eh, nu, es izdomāju grupu Liepājas brāļi, vienkārši uzrunāju Liepājas brāļus, jo tāpēc, ka tur bija gan brāļi Veiti, brāļi Fomini, brāļi Āviķi, brāļi Visi Liepājas brāļi. Liepājas brāļi, jā. jā. Un, un, un, un tā doma par Liepājas brāļiem jau bija 86. gadā, bet, bet brāļi veitājs brauc uz Vietnam kopā ar Kredo, un, un tad vajadzēja gadu pagādīt. Un tad šī grupa un arī šī dziesma, varētu teikt, dzīma 87. gadā un kļuva par bilžu himnu. Un to, ko mēs tagad pārrunājām, ja, par to, nu, kas tad notiek, ja, to Gunters ir, tā kā es saku, ģeniāli ielicis tos vārdos par to, kad, kad mēs mālējam, dziedam, mēs esam kopā un, un, un jābūt ar šīm krāsām un arī sajūtē, ka kādreiz varbūt tie uh, svešie varbūt arī kaut ko nesaprot. Jā, mālēt jā. visu, ko var. jā, bet, bet, bet mēs <laughs> mālējam Tik un, un, tā. un arī ar to dalāmies. Mēs nevaram ielikt visu pasauli. Katrā ziņā mēs ievibrēt gan, kas, gan skaņās, gan krāsās noteikti to, protam. Un, un tad, ja mēs esam uz tādu viena viļņa, tad nu, mēs, mēs viļņojamies. Tāds, nu, šobrīd ir, tā ir ļoti populāra dziesma. Ne tikai, nu, man liekas, ka daudz varbūt nemaz nezin, ka tā ir bilžu hīmena. Es domāju, ka, ka, ka nezinu, 99%, jo, jo dzied uzņēmumos, dzied klašu pasākumos, dzied bērnu dārzos. Ja, nu, var, varbūt mēs tā neesam uzlikuši uh, tādu tādas, teiksim, nu, autortiesības mēs nevaram, kā saka, pieprasīt, tāpēc, ka, nu, autortiesības ir gan Marhelēvičam, gan, gan, gan, gan Račam, gan uz mūziku, gan uz tekstu, ja, bet, bet, nu, tā ir bilžu himna, viņa arī vienmēr būs bilžu himna, jo šajā dziesmā ir stāsts tieši par bildēm. Jā, nu un tad nedaudz varbūt arī par tiem mā, citiem māksliniekiem. Mēs tagad, eh, protams, saprotam, ka tie Liepājas brāļi un, un, un Līva arī ir no Liepājas. Tad, liep, tā, tad Liepai tev ir tāda tuva diezgan, kaut gan, protams, mēs visi zinām, ka tā ir tāda rock, rock mūzikas galvaspilsēta. Jā, bet uh, arī bildēs, kā jau es minēju, ir arī citi mākslinieki meklējuši tādu, tā kā tādas radošā darbnīca faktiski tur bijusi, jā. Varbūt tu var pastāstīt nedaudz arī, nu jā, par tādiem eksperimentiem, elementiem. Nu, piemēram, nu, Mārāna, man liekas, cik es atceros, arī tie, tie viņi tur, tur diezgan, diezgan jā, daudz spēlēja, jā, atskaņoja. Jā, un, jā. Um. Es arī varu teikt tāpat, Mara, nu, es domāju, ka, ne, es domāju, tajā laikā uh, Dats un Valds Pūts un tie pārējie bija Latvijas konservatorijas studenti. Mm. Un mhm. iek, konservatorijā kaut ko viņā bija darījuši, bet man, man tā šķiet, es gribētu apgalvot, ka, uh, ka bildēs viņa bija tas, nu, tas pirmais ārkārtīgas mm -hmm. nu, uznāciens, ja, pub, tāds publiskais ārpus ja, festivāla, festivāla uznāciens. Es katrā ziņā viņus pieskaitu pie tiem, kas ir dzimuši bildēs. Un jau skrienot notikumiem pa priekš, man jāsaka, ka uh, e, Valts Pūts un Dace Pūts un Maran, viņi ir apsolījušies būt arī bilžu noslēguma pasākumā. Un Valts Pūts ar Dace Pūts un arī ar Valteru, jā, ar, ar to mazo puiku, kas ir tagad, nu, uh, e, degambas dibinātājs un, un, un ārkārtīgi. Jā, nākošā paudze. Populārs, jā, nu, nu, mūziķis jau tagad, kas jau veido mūzikas vēsturi, tad viņš mums kaut kur 87. Um, gadā un 6. gadā viņš vēl pat nebija noteikti plānos, ja? bet, bet, bet, bet, pēc tam, bet pēc tam jau tā kā viņš arī bija bieži nometnēs un kaut kur zem galda, kaut kur skraidīja. Ja? Un mēs tam redzēšu, kā, kā, kā viņi izaug. Ja? Saka, lūdzu, tī, jā, daudz, pidu. Eh, daudz citu mūziķu bērni arī, ja tur, nu... Nu, jums taču jā. bija koncerts, man liekas, atsevišķi tieši mūziķu bērnu koncerts. Jā. Jā, jā. Arī tas ir, un arī šogad būs šāds. Arī šogad tāds kaut jā, bet es gribēju tev jautāt, um, mēs tad rusciņi runājam par mūziku vairāk, bet tomēr mākslas uh, festivāls. Uh, kas bija, mm, varbūt nu nedaudz pastāsti, jo mēs taču zinām, ka apgleznoja bija gan spilbeni, gan viss kaut kas cits. Nebija tikai zīmējumi vai gleznes. Kādi vēl mākslas darbi tappa? Uh, Un, um, jā, jo es zinu, ka katru gadu, man liekas, katru, katrās bildēs bija kaut kas cits. E, negribu tavā vietā to visu stāstīt, jā. varbūt pastāst pati. Arī pastāstīšu, jā. E, sākotnēji e, tas bija nu, varbūt sarežģītāk, un tajā pašā laikā noteikti arī vienkāršāk. Ka varēja no zīmējuma bloka jā, vienkārši izplēst lapu, kaut ko tur uzlikt virsū, ar rāmīti vai bez rāmīšu, un nākt un atnest reku. Tas, tas ir mans mākslas darbs nu, tā kādu gadu gāja, nu, mums ir izdota pirms pieciem, ne, 2015. gadā uz bilžu 30 gadu jubileju mēs izdevām grāmatu, uh, kaut kur 360 lapas puses biezu, kur ir 250 mākslinieku darbi. Jā, tas tāds īsts katalogs. Jā, tas mhm. ir katalogs, nu, mm -hmm. tas ir mhm. vairāk kā katalogs. Un, mm -hmm Un, un tur arī, arī šīs uh, sākuma posma darbi, kur, kas saka, zīmē gan Vancovičs, gan uh, Imants, gan, uh, gan Igo, gan Grodums un, un, un, arī, un arī citi. Un, un tā sākuma posmā, tā kā es teicu, ka tā varēja būt vienkārši lapiņas, kuras kaut kas ir, uh, nu, Uzīmēts, uzzīmēts, skicīta. Kaut, kaut kas ir uzzīmēts. Uh, ļoti, es atkal gribu pieminēt Guntaru Raču, kad, kad viņam ir ļoti interesants, Sarmīts Cīli ļoti novērtēja darbu, kur Gunters uz aplikācijas papīra, kāds bija tāds oranžs un mm -hmm. zils un tāda, un tevs laikos nu, nevarēja to krāsu gāmu dabūt kā tagad. Uh, viņam bija trīs darbi, trīs zaķīši. Mm -hmm. uh, un tad bija tā kā uh, smilšu lauks, kur nevar redzēt, eh, pirmais darbs, kur, kur, kur nevar redzēt ne saule, ne debesis, un tur sēž viens tāds bēdīgs acis, ja. Pēc tam parādās eh, nākamais darbs, kur jau divi zaķi sēž, un kur, kur saules pamalīti ir, ja, un pēc tam trešais darbs, kur tie trīs zaķīši. Un es saku, ka, ka, ka Gunters ir vienkārši iekodējis savu, savu nākotni, ja, ja, nu tā, domās, uzlic uz papīru, un viņām viss tas ir noticis, ja. Viņi tagad ir trīs zaķīši, un, kas saka, saulēnā uh, uh, dzīvē, Eh, dzīvo savu dzīvi, kas ir zaļā dārzā, ja? un arī, arī, arī, arī tāds notiek. Ja? Es domāju, ka nu, te arī ir kaut kas tāds ļoti interesants, ka vajag, vajag kas saka, pavērsties uz augšu pret sauli, pret debesīm, pret dievu, eh, pret visumu un kaut ko vēlēties. Un tad tas piepildās. Un, un tā tas arī piepildās. Un ļoti labi, kad, kad šie mākslas darbi ir pozitīvi, ja? un, un eh, kas saka, tos, tos mēnos un tumšos un, un tādus, nu, eh, smagos darbus mēs tā īsti pat nu, neņemam pretī, jo, jo ar tiem katram tomēr tā kā... Jātiek pašam jā, galā. Jātiek galā, ka mēs mēģinām, mēģinām ar zaķīšiem sauli un, un, un, un labu garstāvokli ietekmē. Jā. Un par tiem konkrētiem darbiem. Jā, par konkrētiem jā. es gribēju jautāt, jo man liekas, ka tas ir klausītājiem interesanti jā. uh, dzirdēt, ko tad tie muziķi apgleznoja. Jā, nu man arī tagad varbūt nenosaukšu konkrētā secībā, jo tāpēc tiek Jā, tas daudz, nav pat būtiski. Tā, mēs sākām ar šķīviem. Pirmoreiz tā, ka mēs no Rīgas porcelāna rūpnīcas, kas ir bija palikuši, tāpēc bāto šķīvis, un, un, un tad, jā, veidojām šķīvju izstādi. Tas viss bija paralēli koncertiem. Bija koncerti un, un, un, un, un izstāde. Tā ir mūzika un māksla. Un, mm -hmm. un, un bija viņa pilī, mums bija nometne, un bija šķīvi, un bija, bija nometnes izstāde, un pēc tam bija uh, festivāla izstāde. Un tajā gadā festivāls notika jaunā Rīgas teātrī. Mm. Uh, un, un, un, un, un, un Tur tāds ļoti interesants gadījums arī pavidam notiek, kad, kad no nu, vakarā liekam no nu, to ekspozīciju, kārtojam to šķīvis un, un, un, protams, strīdi par to, kur un ko un kā un nevar sakārtot. Un, un mēs arī saliekam no to šķīvis kā tā kā nu, uz grīdas un, un gatavamies nākamā dienā, nu, dienā pabeigt un uzlikt un nākamā dienā ar atklāšanu. Un arī prāt vētra bija atnesis savu darbu. Mm -hmm. Jā, viņa tā laikā izdeva uh, disku Veronika. Un uh, eh, bija viņam tukšs ķīvīts, viens mazs kukainis. Nu, bet tāds īstais kukainis, sakāts, sakātušais kukainis. Jā, un tas ir tā kā rats tāds. Un nākamā dienā mēs nākam, tā kukaini nav. Cītīgā jaunā teātra apkopēja. Ir viss notīrījusi, jo kukaiņiem nebūtu būt. būt. ja, un, un, un tad, protams, mēs arī izdevām vienu kalendāru, un tad, tad mākslinieks tā veika to kukainīcu tā šķīvi uzlika, bet, bet tad bija tā, nu, kas saka, Veronika ir pazudusi, ja, un, un, un, un izmisums bija liels, nu, kukaini mēs nevarējām arī tā atrast, jā. Jā, tad nu. bija šķīvi kā sākumā, tad mēs ap, um, tika, tika apgaznoti uh, krekli. <clears throat> arī ļoti interesanti un izstāda arī ar tādu, tādu ļoti sadabīgu uh, Eh, ekspozīcija, kur Tī bija... drošai, tuvāk jā, <clears throat> mikrofonam, jā. paldies. Eh, tātad krekli un, un, un eh, tad bija pudeļa apgleznošana. Es atceros spilvenus. Spilveni bija, jā, un, <clears throat> un tie spilveni arī bija tādi. Blakus mums mēs aicinājām arī apgleznot spilvenes, tātad ne tikai mēs, bet arī ļāvām skolām to darīt. Un, um, un, nu, tā bija ļoti liela, ļoti plaša akcija. Mm, Latvijas pasmas toreiz uh, tā kā bija ļoti labi draugi, un tos pilvens uh, varēja nodot vietējās pasta nodaļās, mm -hmm. un uh, tie spilveni ceļoja uz Rīgu. Uh, un Latvijas pašs vienkārši nu, nešķendējās, bet, bet nevarēja saprast, ko lai dara, jo viņam noliktās bija pārkrauts ar tiem zīmējumiem, ar, ar spilveniem. Apzīmētajiem spilveniem, bet, jā. Bet tur bija vēl kāds cits mērķis, ka šos spilvenus pēc tam mēs vedām uz pansionātiem. Un patiesībā tā bija tāda labdarība arī. Tā bija, tā bija akcija, jā, ka mēs pēc tam braucām un vedām uz pansionātiem, un tur arī tāda ļoti, nu, tādi, nu, sirdsilti stāsti, pilnīgi, nu, es raudāju tās reizēs, jo, uh, Jo tur bija tā, ka nu, viņi rīkoja pansionātā pasākumu, jā, arī tā muzikālā daļa bija. Eh, un eh, tādi cilvēki mēs jā, aizvedām, salikām un tad izlozējām kurš pilns katram tiek, un tie bērni bija rakstījuši arī vēstulītes klāt, uz kurām arī tie pansionāti cilvēki arī pēc tam tiem bērniem pat atbildēja, kāda daļa, varbūt ne visi, bet, bet no, no savām istabiņām iznāca tādi cilvēki, uh, kur um, tā kā pansionāta uh, nu, darbinieki teica, ka viņus nevar dabūt vispār no istabas laukā. Bet viņi to nonāca lejā, viņi skaties, es, es gribu šo, šo spilventiņu ar to, ar to zirdziņu. Es kā es gribu to dabūt, un kā es to gribu dabūt. Un es smējos, ka labi bija, ka mēs tos numuriņus pilkām. Citādi jau arī veci ļaudis kādreiz ir kā mazi bērni vēl, kas saka, ņems un sastrīdēsies, ja, bet tagad nebija, nebija iespējas to izdarīt. Jā, jā nu un tagad... tagad... Šī akcija bija. Tad bija akcija, kur, kur, kur mēs uh, aicinājām Latviju uh, vākt pogas, jo vienā mirklī man šķita, ka vienkārši nav ideja vairāk, un tad es paskatījos savā atvilknē, man bija poga kastīte kur Eh, kā ļoti daudzi, tagad jau noteikti tā nedara, bet savā laikā bija tā, ka ja, ja kaut kādu drēbi met projām, ka to pog, pogas nogriež. Nu, kā tad pogas krāja, tāpēc, ka nevarēja krāja, dabūt, jā. jā. Nu, lūk, man arī tā kastītes tā, un es biju tieši tas pārējais laiks, kā, kad arī vēl tā kā robežas bija ciet, un es domāju, bet, bet, bet taisam no pogām, jā, tomēr tāda mozaika sanāk. Kur dabūt pogas? nu, zvanu uz Lietuvu, viņi ir gatavi dot, mm, mm, Liet, Lietuvā ir rūpnīca, viņi ir gatavi tas pogas dot, uh, Bet pārob, uh, vedot pāri robežai, bija jāmaksā ļoti liela muita. Muita, ievadmuita. Jā, jā. ievadmuita, mm. jā, tāpēc, nu tā. To es nevarēju izdarīt, tad mēs domājam arī par Somiju, tur tas tāpat, Latvijā ražo tikai armijas spogas. Tik <laughs> interesanti. Un, un tad, jā, tad, nu, tad es paliku pie tā, ka jātais, jāveido ar akciju. Un akcijai, uh, nu, atnāca tāds nosaukums, pogas nāk, kodavārds. Man ļoti bieži tā notiek pogas nāk, un tā kā to vārdu uzlika akcija pogas nāk, tās pogas nāca. Uh, to ideju uh, Latvijas laukos uztvēra kā tādu, nu, kā piedzīvojumu, tādu ļoti lielu interesi. Un, un, un ja kādreiz uh, atkal ļaudis atcerās par to, ka tika vākts uh, no maklatūra, ja, un nodot, ja, tad tagad tur tantuki, ja, un, un vāca pogas. Gāja, vāca, vāca pogas. Un, un nu, arī bija tāds skatījums, nepateikšu, kuras skola, viņi ierodās ar kartupeļu maisu Pilna ar nu, pogām. Nu, pilna ar pogām. Viņi saliek tā, nu, kārtīgi rokas sānos, saka, nu, mēs esam pirmie. Jā, jo, jo es arī pretī, mēs tā kā devām, nu, biļetes uz koncertiem ielūgums. Uh, un es saku, nu, it kā šobrīd, jā, bet tur tie ir vieni citi, kuriem ir, kuriem, kā saka, ļoti tuvi, ļoti tuvi jums. Nu, Un viņi atbrauc vēl ar otru tādu, nu, varbūt ne tik lielu, bet kaut kādu pusmaisu. Viņi tiešām arī bija pirmie. Ja tas azarts, nu, bija tāds nepajokam. Un, Un tie darbi bija ārkārtīgi skaisti. Viņa arī tā grāmatā riekšana. Tad mēs vedām kaut kur 25 Latvijas pilsētām, braucām riņķī apkārt, un tās pogas tādas bija. Tī mums nav daudz laika, un tad pastāst ātri, kas tad ir, es zinu, kas par paskastītēm, jo tās patīk pa brīdim kaut kur var redzēt, kaut kur uz kādā, pie kādām mājām tādas skaistas un krāsainas. Uh, nu jā, vēl par tādām lielām akcijām, es būtu kā ātri pasakot, mm -hmm. bija, bija arī uh, Eh, bija tāda akcija, kur bērnu zīmē mīļākos mūziķus, bija 7000 darbi, un no tām es kungs, cik daudz. kalendāru, eh, kalendārā bija 600 bērnu darbi, es domāju, ka tur noteikti, kā tie, kas ir zīmējuši, varētu būt arī jūs klausītāji, tāda nopietna klausītāja jau, un, un tad mums 2019. gadā bija izstāda pastakastītes, kas sākumā tikai mēs tās pastakastītes iz, izmantojām vienkārši, nu kā, nu, kā pamatu, ja, atkal nedomāt ne, ne, neko tā kā spriekš, un tā kā es parasti saku, cilvēks m, mm, domā, Dievs dara, var. Ja? Nu, jā, <laughs> nu, jā nu, nu, tad uh, eh, 20. gadā mēs plānojam, ka mēs svinēsim šos 35 gadus, ko mēs svinam šogad, bet uh, tad, kad mēs bijām izsludinājuši to akciju ar, eh, ar vēlmi atkal sadarboties ar Latvijas iedzīvotājiem un ar aicinājumu viņiem sakārtot savus paskastītes, jo Latvija ir pilna ar nobrukušām, bēdīgām, nesakārtotām, uh, nu, apdrupušām un aplupušām. Nu, nu, nu, īstenībā nu, ļoti, ļoti nolaistām paskastītiem. Jā. Ja, tad mēs tomēr gribējām, lai paskastīt, ir mājas vizītkarte. Viņa tāda var būt sakārtota, priecīga. Un, un skaista. Un, skaista, un, un tā savīdz krīt foršas iekšā. Un, jā, un, un tagad iesim muzikālajā un, jā. pauzē, un tad turpināsim burtiski pēc divām minūtēm. is my life and my salvation. The Lord is my life and my salvation. my salvation. The Lord is my light and my salvation. His mercy and love. Vēlreiz sveicināti rādījumā arī klausītāji. Mums ir diezgan maz laika palicis. Eh, mana viešņa ir tie auziņa bilžu eh, mūzikas mākslas festivāla bildes rīkotāja, un šobrīd tī notiek uh, faktiski bilžu 35 gadu nu, vēsturiski koncerti, izstādes tāpat. Varbūt varētu pabeigt to īsumā to savu stāstu par paskastītēm un pastāstīt, kas tad notiek tagad šonedēļ šī nedēļā Rīgā, kur varbūt rādījuma arī klausītāji jums būtu interesanti dzirdēt, un varbūt nu, jā, arī atnākt un paklausīties notiek tā, tad tajā paskatījuma zīmē mēs pavadījām piecus gadus. Šogad izdevām ļoti skaistu grāmatu, kurā ir vairāk kā 200 cilvēku uh, zīmētas un, un sakārtotas paskatījušas fotogrāfijas. Fotogrāfiju uh, izstāde uh, par paskatītiem mums ir skatām 8. 9. novembrī tagad VF kultūras pilī. Ja sanāk, ienāk paskatīties. Tas ir tā kā par naudu vai vienkārši var iet, un, tā ir vienkārši izstāde, kurā var ieiet un apskatīt. Un mhm. apskatīties. Mm -hmm. Jā. Eh, un tāds paskatīšu stāsts īstenībā var vēl turpināties, jo es tomēr uzsveru to, ka, kad paskatīt ir mājas vizītkarte Un es to ļoti vēlētos, lai, lai šo karogu paņemtu arī eh, nu, visā Latvijā un cilvēkus to palūkotos kā uz vizītkarti, eh, ko viņi paši veido. Eh, bet, nu, mēs arī veidojam festivālu, un festivālam ir tradīcijas. Pirmie divi koncerti ir izskanējuši. Šobrīd vēl mūzikas namā Daila. Trešdien būs ļoti skaists, ļoti pamatīgs blūza koncerts. Un mm -hmm. pēc tam pēdējie koncerti, pēdējie četri koncerti risināsies VF kultūras pilī. Eh, sākam ar mūziķu un viņu bērnu koncertu. Jā, es gribēju jā, jautāt, jā. jā. Eh, tie ir divi dažādi vai viņi ir kopā ne, bērni viņi, ar muziķiem? Viņi kopā, bet no. tie, eh, viņa bērni ir tie arī jau pieaugšie bērni. Skaidrs. Māris Grigās ar maziem bērniem, ja, pieņemsim, Inetu Rudzīti ir ar meitu vai Olgra Iecka ar meitu vai tur Indris Orbs ir ar dēlu un ar mazdēliem. Nu, tā tad, nu, tāds koncerts, kur mūziķi paši var paskatīties ne tikai saviem bērniem, bet arī... Man ar Indra Orobi ir vienā dienā dzimšanas diena. Uz kolēģi, apsēc, uz, uz kolēģi bērniem. Tā, tāds koncerts. Ir dziesmnieku koncerts, kas ir neatņemams sastāvdaļa. Anta Eņģela, Arnes Miltiņš, Silvijas Silava un, un, un daudz citi. Um, bet šogad ir ļoti nu, manuprāt, ļoti interesants un vispār tāds koncepts, kas nu, diez vai tādā formātā varētu atkārtoties. Eh, es esmu savāks kopā senos austrus bērnus. Mm -hmm. Tos, kas ar austru pumpuri dziedāja pagājušā gadsimtā kopā. Un, <clears throat> Un uzstājās gan Liepājas teātrī, gan eh, Lieļu teātrī, gan Mākslas darbinieku namā, gan Anglikāņos. Un Anglikāņos eh, dzīma Austras dienas. Tagad viņas rīko Liepājā, bet tās desmit gadus eh, Rīgas Potniskā studentu klubā mēs rīkojam Austras dienas tā, nu, pa istam un, un, un, un Es nopietni. atceros, ka es arī tur esmu piedalīsies, un tad mēs dziedājam Imanta Kalniņa dziesmas un, un, un tautas dziesmas un Jā, un, bet šajā reizē būs Imants Kalniņa tāda paplašināta programma, kas ir veidota Imants Kalniņa četru programmu bāzes, ko Austra Pumpura pirms ir kārtojis un sakārtojis. Un, un, un teiksim tā, kad arī uh, mums klātesoši būs Juris Bartkevičs, kas bija arī pirmajā mm -hmm. uh, Austras uh, Imanta Kalniņa dziesmu programmas koncertā klāt. Un būs arī citi, tā kā šo nevajag palaist garām. Tas tiešām ļoti interesanti. Un tas viss notiek tev tagad kamerzālē, kamerzālē bet kultūras pilī, tas ir visu šo nedēļu faktiski fantastiskie. Nē, nē, nu šodien, nākamajā nedēļā 23. datumā ir uh, blūza koncerts, 27. ar mūziķu un bērnu kamerzālē, Befkoturspils kamerzālē, 29. oktobrī ir dziesmnieki un 30. ir senie Austrijas bērni, pagājušā gadsimta Austrijas bērni. Un 9. Uh, 8. un 9. datumā ir uh, festivāla noslēgums, 8. veterāni, e, Aha. uh, kredo, uh, dzeltenie pasnieki, inversija un, un, un, un, un Desmitajā datumā... Un visi vienkopus uz vienas skatuvas. Desmitajā datumā noslēgumā ir saknes. Igo, Gunters Račs, um, Uds Markelēvičs, bet, bet, bet Mm -hmm. un, un mhm. vēl, un vēl, un vēl. Visu to varētu paskatīties programmu mājaslapā bildes.lv. Ļoti es gaidu bijušos studentus, celtnieku vienību dalībniekus, gaudāmus dalībniekus, vektoru dalībniekus, tos, kuri ir bijuši klāt tad, kad šīs bildes dzima. Un ir arī grāmata, taču vai nekuru var nopirkt kaut kur to grāmatu, par... kuru tu esi izdevusi pa bildēm? par bildēm, nu, par bildēm esmu un par, par mākslu, un šoreiz arī par paskatītiem, arī zaļa grāmata par paskatītiem, 200 lapas puses arī noteikti būs arī pārdošanā. Jā, bet, bet tas pēdējais koncerts, nu, sarostaties arī tie, kas ir Latvijas laukos, un iekāpjot autobusā, mēs speciāli, nu, tiem cilvēkiem, kas ir tāl, tālumā, mēs esam to koncertu, eh, nu, eh, izsludinājuši pulkstens piecos, jā, lai nav vakara koncerts, lai var nu, paspēt, lai var paspēt aizbraukt mājās. Aizbraukt mājās. Un, un es domāju, ka festivāls ar nosaukumu atkal satikšanās, tātad, nu, vēlu atkal satikties visiem mums un visiem jums. Jā, nu ko, mūsu stunda ir ārkārtīgi ātrumā paskrējusi, un uh, es vēl būtu daudz ko jautājis, bet vienkārši diemžēl nu, laiks ir nepielūdzams un skrien, un es gribu tev tī, tiešām teikt paldies tev lielu milzīgu, ka tu atradīji brīvu laiku savā šobrīd tik ļoti lielai aizņemtībā, jo, jo festivālu un koncertus norganizēt, tas, es zinu, ko tas nozīmē, tas prasa laiku, enerģiju un spēku, un es tev gribu novēlēt, lai tev nepietrūkst tā, un lai tev vienmēr ir, un lai tev Dievs tev klāt un, un dod tev sev šo spēku, jo tiešām tu kā tāda, nu, daudz mūziķu krustmāte, man liekas, eh, kultūras vidē esi tāda ļoti nozīmīga mūsu kultūra vēsturē un mūziķu vēsturē, un es tev gribu teikt lielu, lielu paldies par tavu laiku, Un jums, mīļie rādījumi, arī klausītājs, gribu teikt paldies par jūsu uzmanību, bet neaizmirstiet, ka šodien ir tā uh, akcija, kas ir saucamais zibmaratons, un mēs, protams, vācam naudu atkal, lai varētu nosakt šī mēneša izdevumus, kas ir nu, diezgan šogad, šomēnes lieli, jo tur ir, mums bija tehniskas lietas, kas ir jārisina, tāpēc lūdzu, um, nu jā, atkal atceraties, ka, ka, ka, ka rādījum arī skan pateicoties tikai un vienīgi jūsu ziedojumiem, par ko, protams, visa komanda un mēs visi sakam jums paldies, bet tomēr padomājiet un mēģinām atrisināt. Un tad vēlreiz, Tīja, liels tev paldies! Un, jā, varbūt kāds daži, burtiski daži vārdi noslēgumā. Paldies, Silvija, arī tev par aicināšanu. Paldies, ka tu vāci kopā versiju un arī, arī, arī šobrīd par to domā un, un, un to dari. Un es nevarēju arī neatnākt, jo tomēr gal galā es arī bilžu dalībniece. Jā, man paldies, bija tas gods. Paldies arī rādījām. Nu, un skatītājs noteikti es gaidu. Cīmums. Jā, nu varbūt, kad Jā. kaut ko atkal kopīgi, kopīgi varam sadomāt nākotnē. Jā. Labi, tī, paldies, lai tev, laimīgi. lai tev viss izdodās. Laimīgi. Atā. par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00.